Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 20, 1314 Ang kamatayan ni Pope Clement V. Siya ang ika-isang daan at siyam naput limang Santo Papa. Sa tulong niya, naisaayos ang kapangyarihan ng isang banal na Papa sa Avignon sa ilalim ng impluensya ni King Philip ng Pransya. Si Pope Clement V din ang nagtatag ng University of Oxford at siya rin ang nanguna sa pagbuo ng 15th Ecumenical Council. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.